as السيئه ala ummatina kitakachohudhurishwa na ndugu yetu alaf Abu Faisal Uthman bin Salim Jilo kisha tutapata mapumziko kidogo ili kujiandaa kwa ajili ya swala ya magharibi wa baada swala na baada ya swala magharibi na mapumziko kidogo basi tutaingia katika kikao cha tatu muhadhara wa tatu ambokuwa utakuwa kwa unwani at-tawfiq wa asbabuha kitakacho zungumziwa kadhalika na ndugu yetu Abu Isa Muhammad bin Isa wafakahum Allah jami'an tukiingia katika kikao cha kwanza aqulu musta'inan billah موضوع عبوديه الدعاء tutaizungumzia kwa vipengee tatu ama ikizidi nne kulingana na wakati ambokuwa tutakuwa nao ama kipengee cha kwanza haqiqatul ubudiyya haqiqatul ubudiyya haqiqa na uhalisia wa ubudiyya ni nini kisha kipengele cha pili mafhumu dua ufahamisho na ufahamu sahihi kuhusiana na dua nini kipengele cha tatu quyuduha ash maelezo yake kisheria dua ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awataka waja wake waitekeleze kisheria nini sifa zake na huenda tukaongeza kipengee cha nne bitawfikillah ad'iya almathura baadhi za dua ambazo kuwa zimethubutu au ni ma'thura zilizokuja katika Qur'an na sunna ya kimtume sallallahu alayhi wasallam mashara akarim النقطة الأولى نقطة kwanza ما هي حقيقة العبودية هي موضوع عبودية الدعاء kifungu cha kwanza itafungamana na ubudia nini ubudia yani uja katika kuomba na uja katika kuomba hasa ubudia nini hakika yake na maana yake ili tupate ufahamu au nukta ambayo kuwa itatuingiza katika hii maudhu al-ubudiyya la kismain tujue kuwa ubudiyya yagawanyika vigawanyo viwili al-ubudiyya ala kismain uja mtu kuwa mja basi wanagawanyika vigawanyo viwili alula minha ya kwanza ni ubudiyya al-kauniyya al-qadariyya ni mtu kuwa mja kwa maana ya kuwa ni kiumbe kaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala al-ubudiyya al mja kwa kuwa ni kiumbe katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala na ama kigawanyo cha pili fa ubudiyyat diniyya ash-shar'iyyah ni mja kuwa kiumbe kwa misingi ya kusimama kwa dini ya haki na kwa kutekeleza wajibu wa kisheria huyu ni mja naam vigayo ni viwili mja kwa kuwa ni kiumbe na mja kwa kuwa ni mwenye kuabudu mja kwa kuzingatia kuwa anaabudu kisheria ama ubudiyat alkauniyya kigawanyo cha kwanza ambacho kuwa mja kama vile kiumbe yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi asema mwanachuoni Ibn Taymiyyah وكثير ممن fi في haqiqati ويشهدها ويشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وإبليس مؤترف بهذه أسمى أما mja kwa kuwa ni kiumbe لزنوزيه watu wengi husema kuwa yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu huku akikusudia kiumbe wa Mwenyezi Mungu hili wengi wanaozungumzia wakidhania kuwa ndio uhakika wa ubudia ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusemeza nao wadhania kuwa asemezana sisi kwa kuwa sisi ni viumbe vyake tu yani akomekea kuwa sisi ni viumbe wala sio waabudu kumwabudu wengi watu ambao wazungumzia kuwa yeye ni mja basi huwa anakusudia yeye ni kiumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu na uhakika huu au maana hii washirikiana ndani yake albaru walfajir wema husema hivyo na waovu kadhalika husema naam almu'min walkafir mu'min husema na kafiri kadhalika husema kuwa yeye ni mja akimaanisha kuwa yeye ni kiumbe bali wa iblis kadhalika hata iblis muovu katika viumbe nam ni mwenye kukiri hilo wa mu'tarifun bihadhi alhaqiqa na ni mwenye kukiri na kubali jambo hilo wa ahlun nar kadhalika hata watu ambao kuwa wampitishiwa kuwa ni wa motoni wanalikiri hilo asema iblis ataja Allah subhanahu wa ta'ala qalu ya iblis rabbi an rabbi anzirni ila yawmi yub'athun bali ameika katika dua kwa kuwa ajua kuwa yeye ni kiume rabbi fa'anzirni ewe mola basi nipe muhula nipe muda ila yaumi yub'athun mpaka siku watakayofufuliwa hapa ansema kwa kukiri kuwa yeye ni mja kwa maana kiumbe wakadhalika ahlun ahlun nar ni wenye kukiri hilo na imekuja qala Allah ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala kutaja maneno yao watakapokuwa ni wenye kutumbukizwa katika adhabu ya moto ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا غلبت علينا شقوتنا ewe Mola wetu muumba wetu mlezi wetu ili tumiliki na kututawala naam hali zetu mbaya hali zetu mbaya hali zetu mbovu za kukwasa wa kunna qauman dhalin na sisi tulikuwa ni watu wa kutofu wajisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kushuhudia adhabu hilo kadhalika watu wa motoni wanalikiri al-ubudiyya al-kauniyya al-qadariyya uja kwa maana kuwa ni kiumbe na hili halimfanyi mtu akawa mwema wala halimuingizi mtu katika Uislamu halimfanyi mtu akawa Muislamu fa inna kufara kulluhum yukiruna bihadha makafiri aghalabu takriban wote ni wakiri kuwa wao ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala ama al-ubudiyya ad-diniyya shar'iyya na ndiyo ambayo yafungamana na Mungu mtu baada ya kutambua kuwa yeye ndio ni kiumbe walakin kuna majukumu ambokuwa kama kiumbe alopatiwa fadla ya kuwa khalifa fil ardhi basi anayo majukumu ambayo kuwa atakiwa atekeleze hakukomeka kuwa ni kiumbe na kaumbwa yakulu kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kulaso ya maneno kuhusiana na uhakika wa mja kuwa ni mja na kwa misingi ya kisheria asema al-ubudiyya ubudiyatul qalbi maneno mafupi ubudia wa kihakika kuja wa kihakika ni mja kwa moyo wake ni mja kwa moyo wake كيف اسمع الرق والعبوديه في الحقيقه هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده mtu kuwa rikun yani mtumishi au mfungwa na matekwa na akawa ni abdul yani mja wa kihakika huwa riqul qalbi ni pindi moyo wake unapokuwa katika hali ya kuwa kubali na kukiri kuwa yeye ni mja ambaye kuwa yuko chini ya amri na sheria famastaraqa alqalbu wastabadahu fa huwa abdu basi chochote ambacho kuwa kitaweza kumiliki moyo wa mja na akawa huyu mja hafanyi lolote ila kutokamana na misingi ya moyo wake kupenda hilo jambo na kuliadhimisha na kulikubali basi yeye atakuwa mja wa jambo hilo ndiposa asema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na uhakika wa mtu mja kwa maana ya kuwa ni muabudu mwenye kuabudu ala wa inna fil jasadi mudghah tanabahini jueni kuwa katika kiwiliwili viwiliwili hivi ambavyo kuwa tunavyo mu'min uwe au ni kafir uwe mwema au uwe ni mwovu nyote mmepewa viungo na viwiliwili walakin fi jasad mudghah tunabahini kunacho kinofu katika viwili viwili nyote idha salahat salaha aljasad kullu pindi itakapotengenea ikawa ni moyo mwema salaha aljasad kullu basi viungo kadhalika vitaelekea katika usawa vitakuwa ni vyenye kutekeleza uja bimaana muabudu mwenye kuabudu vitamtekelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika ambayo kwa amekusudia kwa kuumba wewe wa idha fasadat na pindi itakapoharibika kinofu hicho katika kiwiliwili cha yote katika wanadamu basi fasadat aljasad kullu kiwiliwili kizima nacho kadhalika matokeo ni kuwa itakuwa ni yenye kuenda kombo na kufanya mambo ambayo kuwa ni kinyume cha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hadha alqalb hiyo moyo na ndio sehemu ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aizingatia kwa mja inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Mwenyezi subhanahu wa ta'ala hatizami na sura zenyu zilivyokuwa wala mnavyomiliki walakin yanzuru ila qulubikum lakini atizama nini kilichoko katika mioyo yenu kwa hivyo kubudia ya sharia sehemu yake uhakika wake ni kwa kupitia moyo moyo wa aina gani moyo wa khairi au moyo wa shari ayuha almu'minun moyo utakapokuwa ni moyo wa khairi ni moyo ambao kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaozingatia huko katika usawa asema Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi ayu alihahu alqalbu bikamali alhubbi wa ta'dhim ni pindi moyo utakapokuwa ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bikamali alhubbi walijlal watadhim kuwa mapenzi ambayo kuwa ni kamilifu moyo utakapokuwa umejaa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na ikawa ni wenye kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala naam wal khawf war wa nahwi dhalika min anwa' al ibada na ikawa ni yenye raja matarajio na khofu na mfano wake katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kuwa ni katika ibada ameweka kuwa ni katika ibada iwe uhakika wake upatikana moyoni basi huyu ndipo atakuwa al-abdu aiwa ubudiyya shar'iyya ad-diniyya mja kwa misingi ya kisheria wala si kama na viumbe wote ambokuwa watembea katika ardhi wakidhania kuwa maadamu wameumbwa tu basi wao ni waja wa Allah na imekomekea hapo hasha kalla kuna maana zaidi ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia kutoka na kutumba qala rabbuna jalla wa ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun wala sijawaumba majini na wanadamu hawa mukallafin na majini na wanadamu illa kwa lengo walitekeleze liya'budun liwahidun wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala wa illa kuumbwa watu kwa viungo vyao na miili yao hilo silo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an dhalika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuumba abatan hakuumba pasina pasina sababu kunayo sababu maalum nayo ni waja wawe au viumbe wawe wawe ni wenye kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni kifungu cha kwanza kuhusiana na hakikatu al-ubudiyya na hii maana ya pili ndiyo ambokuwa darasa yetu yaendea ubudia dua ama nukta ya pili katika mazungumzo mafuhumu dua nini ufahamu wa dua ufahamu vipi dua na kama wewe ni mja ambekuwa kuwa umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala dua waifahamu vipi dua ni katika jumla ya ibadati ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradisha au ameweka kwa viumbe wake ambao kwa ni wa mchao kwa wao ni wenye kumwabudu lakini tufahamu kuwa addu'a ala kismaini aidan dua yagawanyika vigawanyo viwili yagawanyika vigawanyo viwili tizama ni katika dua gani wewe uko je ni dua ya waja kuwa ni viumbe au dua kwa maana kuwa wenye mwabudu kwa misingi gani ama <clears throat> kigawanyo cha kwanza cha dua ni dua alibada shamila lijamii ibadat dua yaja kwa maana ya ibadat ibada zote ni dua asema Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin na amesema Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu ud'uni astajib lakum niombeni mimi nitakuwa ni mwenye kuwajibu inna ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin hakika wenye kutakabbar na kufanya jeuri ya kutoniabudu wakawa hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua sayadkhuluna jahannama madakhirin watakuwa ni wenye kuingia motoni pamoja na watakaokuwa wenye kuingia wakakaa humo milele dua kwa maana ya kwanza ni ibadat zote waqala alayhi salatu wassalam addu'a huwa alibada na imekuja mapokezi akisema mtume sallallahu alayhi wasallama nam dua ndiyo ibada ibada zote zaingia kuwa ni dua kwa maana gani kwa maana kuwa chochote katika ibada utakayoifanya iwe ni swala iwe ni zaka au saum au haji na mengineo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka malipo juu yake kwa mwenye kutenda na adhabu kwa yule amekuwa atakosa kutenda bimaana yule mwenye kutenda kana kwamba amuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala thawabu ambayo kuwa imefungamanishwa na ibada hiyo imefungamanishwa na ibada hiyo mwenye kutenda ibada ni kana kwamba amuomba Allah subhanahu wa ta'ala huku akimwabudu ampe na thawabu na malipo ambayo kwa fungamana na ibada hiyo hii ni maana ya kwanza ya dua na ikifanywa khalisan lillah wifka shar'ihi ikifanywa dua ambayo ni ibada kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwake kulingana na sheria yake basi hii ni katika kurab hii katika kurba ya mja na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ama akifanyiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi ni katika madhambi makubwa ya ushirikina mtu akawa ni mwenye kuabudu na kumwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi atakuwa amefanya kosa kubwa la ushirikina maana hii maana ya kwanza ama maana ya pili ya dua na ndiyo ambokuwa yafungamana na darasa manake maana ya kwanza ni maana pana ya kusanya ibada tofauti tofauti walakin maana ya pili wa huwa duaul mas'ala duaul mas'ala na ndiyo ambokuwa mazungumzo yahusiana nayo duaul mas'ala حقيقته al-alam انايو وحقيقه مين وحقيقه mbili uhakika na maana mbili au yaje kufahamu mbili dua al-mas'ala ya kwanza ni dua ambayo kuwa wanashirikiana ndani yake wanashirikiana ndani yake waja wote kama mlikuwa tumetangulia kuwa ibilisi aliomba dua wa ahlun nar kadhalika waliomba dua walakin dua zao je ndizo mzokuwa za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwapelekea kuwa ni waja kwa maana ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala walipoomba je walikuwa wanamwabudu Allah kwa misingi amekuwa aliweka atayakubali hasha kalla dua kwa maana mushtarak hii ni maana ya kwanza dua masala anna alibada hum alfuqara fuqara as-sa'ilin na sababu ya kuwa ni mushtarak ni yenye kukusanya viumbe wote ni kuwa hao viumbe majini na wanadamu wema na waovu wote hiyo hum fuqara as-sa'ilin wao ni mafakiri wao ni waombaji waomba nani watamwomba Allah au wamwombe yeyote mwingine ambokuwa wanamwabudu lakinnahum fuqara ila Allah wallahu huwa ar-rabbul mun'im al-mas'ulul haq naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola mlezi al-mun'im mwenye kunemesha na mwenye kupeana naye ndiye al-mas'ulul haq baina ya wanaombwa yeye ndiye wa haki wa kuombwa kama watu wafanya dua nam ya maombi basi kunaye wa haki wa kuombwa kwa kuwa dua ziko tofauti zaelekezwa sehemu tofauti tofauti aelekezewa Mola wa haki na waelekezewa asokuwa Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi subhanahu wa ta'ala asema ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah enyi wanadamu nyote ni mafakiri wahitaji kwake Allah subhanahu wa ta'ala hapa nada wa khataba aljamii amesemezana au ameelekeza mazungumzo haya kwa viumbe vyote annas jami'an watu kijumla antum fuqara hindo hakika yenu hindo hali yenu wallahu antum fuqara ila Allah wallahu huwa alghaniyyul hamid na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alghani tushindishaji na mwenye utajiri alhamid na mwenye kuhimiliwa na kusifiwa wakala taala wallahu alghani wa antum alfuqara atoa habari ya uhakika ya hali yetu sisi wallahu alghani ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ghani mwenye utajiri na utoshelezi wa antumul fuqara ama nyinyi waja nyote ni mafakiri mafakiri kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala hapa duaul mas'ala waja wote waingia kuomba kumomba Allah subhanahu wa ta'ala يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى عليه فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى واجا ويما نعوف وومي وومي ناسق وومي نم وحقي واني نعم، مفكير كي حقيقة نم وما أنا يوت وفكير وما أنا يوت يكو حتاجيا نكو فكيرك وبكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا ناو نعم، kwa namna yoyote wawe ni wenye kuhisi au wasihisi naam wao ni mafakiri walakin almuwaffaq minhum lakini katika ha, hali hiyo ya kuwa wao ni mafakiri yule ambaye kuwa ni muwaffaq aliongozwa kujitambua alladhi la yazalu yushahidu faqrahu fi kulli halin min umuri dinihi wa dunyahi yule amekuwa ameongozwa kwa usawa katika hawa mafakiri wanadamu wote ni yule amekuwa atakuwa ni mwenye kutambua kuwa yeye umaskini wake na kuhitaji kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhitaji ambokuwa ni wenye kudumu na kuendelea fi kulli halin katika kila hali alokuwa ndani yake mja akawa ni mwenye kutambua kuwa yeye katika kila hali yake la yastaghni anillah nam yeye hajitoshelezi wala haoni kuwa ametoshelezeka na kumhitajia Allah bali anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yake yote katika mambo yake kidini au mambo yake kidunia wayatadarrau lahu yasaluhu na hujinyenyekeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba alla yakilahu ila nafsihi tarfata ain Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwe ni mwenye kumsaliti kwa nafsi yake kumwachia nafsi yake na dakika yoyote katika maisha yake bali awe chini ya uangalizi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ayyinahu ala jami'i umurihi na kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amsaidie katika mambo yake yote ويستصحب هذه المعنى في كل وقت na awe ni mwenye kutambua maana hii ya kuwa yeye ni mja katika hali yote na daiman pasina kusahau fahadha ahra biliana tama min rabbih huyu mja wa hali hii alioafikiwa na Allah na kuongozwa ndiye bora zaidi amekuwa atakuwa ni mwenye kusaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ilahahu alladhi huwa arhamu bihi min alwalid biwaladihi atapata msaada kutoka kwa Mola wake ambekuwa ni mwenye rahma na huruma naye zaidi ya mzazi kwa mwanaye mja ambekuwa ameafikiwa kufahamu kuwa yeye haja zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni haja zisizo katika zisizo katika bali ni daima naye ni mwenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila lake huyu anastahiki kupata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujibiwa lile ambalo kwa analitaka lakini nani ambaye atambua hilo illa almuwaffiqina min ibadillah illa walafikiwa baina waje wake Allah subhanahu wa ta'ala almu'minina sadiqin waumini wa kikweli qala Allah ta'ala laqad khalaqna al-insana fi kabadin kutufahamisha kuwa mja yuko katika hali ya kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika kila lake asema Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqna la shakka tumemumba mwanadamu fi kabad fi kabadin fi ana nam anai min makabidi dunya tumemumba huyu mwanadamu tulipomumba tukamweka katika hali ya kuwa katika ana tabu za kidunia mpaka atakaporejea kwetu na tabu hizo zitakoma pindi mwema atakapoingia katika janna wa illa madam haujaingia katika rahma ya Allah na hujafikia katika radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala basi uko katika kabadin قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد اسمع mwanachuoni عبد الرحمن بن ناصر السعيد يحتمل ان المراد manake huenda ikawa ni kuwa ma yukabiduhu wa yukasihi ni kuwa huyu mja yale ambokuwa anapambana nayo magumu ambokuwa anayapitia min ashadaidi fi dunya wa fil barzakh wa yawma yaqumu al ni hali katika dunia na katika barzakh na siku ya kiyama makusudio fi kabadin yani yeye yuko katika hali ya shida duniani atakapoingia makaburini na atakapoingia uh, itakaposimama na siku ya kiyama huyu mje yuko katika mukabalatul hayat ni mwenye kupambana na maisha kwani mwanadamu yeye yuko katika hali imma ahitajia kusaidiwa ahitajia kusaidiwa basi yahitajika kusaidiwa katika mambo yake ya haja na dharura yahitajia dua khas katika hali hiyo yaitwa alistiana yaitwa alistiana na mja daiman anazo mambo ambazo kuwa ana haja nayo ana dharura nayo basi lazima awe ni mwenye kuomba msaada msaada wa nani na mja imma kadhalika awe ana mambo ambayo kuwa anayaogopa na labuda wala shak katika dunia na katika anakoelekea katika barzakh kabla ya yawm kuna mambo ambayo anaogopa na hayaona salama ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwandikie usalama basi atakiwa kadhalika katika hali hii awe daima ni mwenye kuomba dua bimana istiadha au mikinga ya daima wakadhalika mja huyu yuko katika hali ambayo kuwa kila mara ashukiwa na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria annawazil kila mara yamshukia ahitajia kadhalika katika hali hii kufanya dua na kuomba dua khas al-istighatha aombe nusra na kuokolewa na hali ambayo kuwa imemfikia hali za kiuchumi hali za kiafya na hali tofauti tofauti ahitajia istighatha kuomba dua katika hali alhasil huyu mja haachani na dua hakatikiwi na kuomba walakin ni dua gani ambokuwa yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala baina ya hawa waja wote ambokuwa namuomba waumini na wasiokuwa waumini wa haki wema na waovu kwa kuwa wote wanaomba kama ni istiana wanaomba wasaidiwe kama ni mambo wanahofia wanaogopa basi huomba kinga na kama ni kusaidiwa kunusuriwa tukamana na yaliwashuka basi kila mmoja ni mwenye kuomba lakini yupi ambaye kuwa kuomba kwake ni wenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ya al-ubudiyyah dua hindo na uja katika kuomba ambokuwa yatakiwa tupambanue وإلا haitokuwepo na farq baina ibilisi na makafiri wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao na baina yamja mu'min ambekuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ingoja katika hadithi al-qudsi akisema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa elekezea wenye wake wote ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum enyi ibadi waja wajake Allah subhanahu wa ta'ala kullukum dhalim nyote wapotofu au mko katika upotofu illa man illa yule amekuwa mtamuongoza kullukum dhalun illa man hadaytuhu illa yule aliongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala fastahduni basi ombeni hidayah ombeni hidayah kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala ahdikum kisha awapa dhamana nikawaongoza ya ibadi kullukum arun illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum enyi waja wangu nyote mko uchi niombeni na mavazi mtakuwa ni mwenye kuwavisha ya ibadi kullukum jaun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum enyi waja wangu nyote mnanja niombeni niwalishe nitawalisha naam katika jumla ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala awatajia waja hali zao na uhakika wao kuwa wao ni wahitaji wahitaji kuongozwa wahitaji kupewa wahitaji na wahitaji na, na kisha awaambia waja zake kadhalika law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin katika hali kuwa nyinyi ni waombaji na wenye kuhitaji lau tambueni mngelisimama katika uwanja mmoja kisha mkawa ni wenye kuomba na kuniuliza kila mmoja akauliza masala yake anamilitaka faataitu kulla wahidin mas'alata asema Allah nikawa ni mwenye kumtosheleza kila mmoja wenyu haja zake maana kasadhalika mimma indi asema halingepunguza chochote katika hazina ambokuwa anayo Allah subhanahu wa ta'ala illa kama yanqusu mikhya idha udkhila al-bahr illa kama vile itakapotumbukizwa sindano ikachovya kwenye bahari na kisha ukatizama ni kiwango gani ya maji ambokuwa itapungua baharini hayo ndiyo maombi yenu yote mtakayoomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahu ghani yeye ndiye mtushirizaji ni mwenye utajiri na nyinyi ni fukara katika hali zenu wakadhalika awahimiza waja wake akiwaambia fabtahu inda Allahi rizqa fa'buduhu takeni kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala riziki muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala waruzukuni abudu na mumwabudu yeye ambavyokuwa anataka wakala ta'ala was'alullaha min fadlihi muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na fadla yake hili hali ambokuwa viumbe wote washirikiana katika kuomba wema na ovu walakin du'a almas'ala ambayo huwa yamfanya mja kuwa ni mja kwa misingi ya sheria ni nukta hii du'a alubudiyya shar'iyya dua ya kisheria dua ya kuwa mja ni mja mwenye inayo sifati qala al-imam al-baghawi rahimahullah asema mwanachuoni abu abu mas'ud al-baghawi qila inna lidua adabu wa sharait tutambue kuwa imetajwa kuwa dua inazo adabu na inayo masharti yake dua inayo adabu na inayo masharti yake ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka je shetani alikuwa akizingatia adabu hizo je waovu wanazingatia adabu hizo na masharti hayo au ni wema ambao Mwenyezi Mungu amewaridhia ndio zingatia adabu hizo qali wa hiya asbabu alijaba na adabu hizi na masharti zilizowekwa kisheria ndizo sababu ya kujibiwa watakaotimiza masharti na adabu hao ndio Mwenyezi Mungu amewekea dhamana ya kuwajibu wengineo wakijibiwa basi wajibiwa ibtilaan kwa kutahiniwa kadhalika ama wenye kupatiwa maombi yao kihakika ni walokamilisha naam masharti na adabu nao ni ambokuwa ni waja kwa maana wa kuabudu kwa maana ni waabudu wa Allah subhanahu wa ta'ala wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini yake ambokuwa ameiweka na kwa sheria yake ambokuwa amewekea وهي اسباب الاجابه فمن استكملها كان من اهل الاجابه atakayekamilisha ndiye ambekuwa atakuwa katika wenye kustahili kujibiwa waman aqalla biha fahuwa min ahli al-i'tida fi ad-du'a na ambaye na ambaye atakuwa ni mwenye kupunja akhalla akawa ni mwenye kutozingatia zile adabu za kisheria alizoweka Allah subhanahu wa ta'ala na masharti alizoweka Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa min ahli al-i'tida hata kiomba yeye ni katika wenye kufanya i'tida fi dua ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi pamoja na kuwa anaomba min ahli al-i'tida kwa hivyo akiomba kafiri usihurike na kuomba kwake huwa min ahli al-i'tida manake haiko katika adabu za kidua na masharti za kidua tutazitaja fala yastahiqu al-ijaba bali hastahiqi huyu إجابة ولكن رحمة الله لكن لرحمة يا الله سبحانه وتعالى تو ما شاء الأحبة أحبة أداب زيبي ننزيبي شرط أمزقوة زميقوة كتك دوة إلي تكبو يتكليزة بس يتكليزة قوة ويني ونمو مقود الله سبحانه وتعالى فهذه الآداب والشرائط minha ma huwa kabla dua miongoni mwayo zapatikana zatakiwa zipatikane kabla ya mtu kunyanyua mikono yake na kutoa sauti yake kuomba zapatikana kabla kablia wa minha ma huwa fi hali dua na miongoni mwa adabu na sharia zatakiwa zipatikane katika hali ya mtu kuwa anaomba wa minha ma yakunu ba'daha na kunayo ambayo kupatikana baada ya mtu kuomba yatakiwa dhurufu zitatu mtu azizingatie qablia wa fil hal wa ba'dia kabla na anapoomba na baada ya kuomba kadhalika kuna mambo atakiwa azingatie kwani tukataja kimuktasar kwa ajili ya urefu wake أما ما قبلها أما قبل يمجى كوانزا أمبلاك وسليش أمبلاك أما لو كوانا اليوم نيستيانا أو نيستيادة أو نيستيغاطة أو نيجنين الاستغناء بالجلال الاستغناء بالحلال نمت أو نمني كتشلزيك نتش حلالي أسيلك تك حرام asiye maisha isiye maisha yake ni maisha ghudhiya fil haram alonishwa na kuinukia katika uharamu la au ni mwenye kuzingatia na cha halali ndicho chaingia kwenye kinywa chake ndicho ambacho kuwa na kivaa ndiko ambako kuwa anaenda ambako kuwa kumehalalishwa kwenda mazungumzo yake ajifungamanishe na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala وانتهاز اوقات الاجابه وكذلك kabla ya dua ni vizuri mtu zile nyakati za kujibiwa zilizotajwa kisheria atumie fursa hizo naam faakthiru asema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na sujud naam faakthiru fiha dua fakamilu an yustajaba lakum pale mtu anapokuwa katika sujud akthiru fiha dua kithirisheni ndani yake dua au pale pahala pale kithirisheni dua fakamilu na yustajaba la ayo yatarajiwa sana mja katika hali hiyo awe ni mwenye kujibiwa tizama ni wakati gani wakubaliwa dua dua usaim kabla an yaftura mtu azingatie nyakati hizo akhiru layl mwisho wa usiku hina yanzilu rabbuna pindi mola wetu mlezi anaposhuka anapoteremka na kisha husema man yasaluni fa'utiyahu man yaduni faujibahu nani mwenye kuniomba nani mwenye kunitaka jambo lake niwe ni mwenye kumjibu nyakati hizo mtu azingatie nyakati za kujibiwa jua jaa inda muslimin min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala alayhi salatu wassalam aw fiha dhakara alayhi salatu wassalam thumma dhakara ar-rajula yatulu safa ash'ath أغبر يمد يديه في السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي للحرام فأنا يستجاب لذلك متومي صلى الله عليه وسلم أتاج يمت أمكوا يطويل السفر أمتوك كوليكي سفاري ديفو سفاري مشوف أشأت أغبر أمشفوك أمشفوك tukamana na safari ndefu na mwili wake na mavazi yake yana vumbi nywele zake zimechafuka tayib yuko katika hali hali ya mtu kuwa mutadhalli munkasir mtu katika hali ya unyonge mtu katika hali ya unyonge huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtizama yamudu yadaihi fi samaa ni mwenye kunyanyua mikono yake amepatwa na haja akawa ni mwenye kunyanyua mikono yake kumomba Allah subhanahu wa ta'ala wayakula akisema ya rab ya rab ewe mola wangu ewe mola wangu hizi ni hali mtu atakiwa azingatie katika hali ya unyonge na katika hali ya kuwa moyo umeelekea kwa kunyenyekeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala hadhi min baadhi adab hizi ni baadhi za adabu na na masharti kabla ya dua mtu awe ni mwenye kinaika na cha halali wala asile cha haramu na atafute nyakati nazo nyingi na hali ambazo kuwa dua katika hali hizo huwa ni zenye kujibiwa yatakiwa na asome aulizie mimi nyakati gani ambapo kuwa itakuwa bora mimi nifanye dua niombe wabikhusus mtu haja yake ikiwa imefikia kelele kilele yani ana haja amma yujibu almudtarra idha da'ahu nani ambekuwa ni mwenye kumjibu almudtar mtu yuko katika hali amefikiwa kikomo ahitajia msaada wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni mwenye kumsikiza mja wake hali hizi mja azingatie wafi hali adwa amma pindi mja sasa hivi anaomba kuna mambo atakiwa yazingatie miongoni mwa mambo muhimu an la yad'uwa ma Allahi ahada asishirikishe na Allah yeyote katika kuomba kwake asishirikishe na Allah yeyote katika kuomba kuomba kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataza hilo na akemea wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wala yadhurruk wala usimuombe na kumwabudu pamoja na Allah yule amekuwa لا ينفعك ولا يضرك حكون hakunufaishi ولا حضور yeyote amekuwa مومبا pamoja na Allah basi uhakika wake hadhuru wala hanufaishi usimshirikishe katika kumomba Allah subhanahu wa ta'ala fa in fa'alta fa innaka idha min adh-dhalimin law tafanya hivyo basi wewe ni katika madhalimu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika dua unapoomba moja asema alayhi salatu wasalam kumwambia ibn Abbas na umma kijumla wa idha sa'alta fas'alillah na utakapoomba na mas'ala basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala haja zako wakadhalika katika adabu nzuri mtu azingatie ni kufanya tawassul almashru kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mambo ambayo ameyakubali kama vile majina yake asema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ye Allah subhanahu wa ta'ala ni vyake majina ambayo ni nzuri nzuri fad'uhu biha basi muombe kwa majina yake muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake wa min hakadhalika at-tadarru wat-takhaffi mtu kujinyenyekeza huku akiomba na kwa sauti khufya ilokuwa ya chini Allah tabaraka wa ta'ala asema ud'u rabbakum tadarruan wa وخفيا innahu la yuhibbul mu'tadin muombeeni Allah mtakapokuwa mkiomba tadarruan kwa unyenyekevu jinyenyekeze nam wa na kwa hali nam ya siri yani usipazi sauti usinyanyue sauti teremsha sauti yako wakadhalika min alada pindi mtu anapoomba al-iqanu bil-ijaba at-tayaqqunu bil-ijaba ukiomba omba na ilhali una yaqini kuwa wajibiwa na Allah wala usiombe ilhali una mghafala wafanya upuzi kama ilivyokuja katika hadith asema alayhi salatu wassalam fa idha sa'altum Allah azza wa jalla ayuha an-nas fas'aluhu antum muqinuna bil ijaba mtakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala ombeni na huku yaqini kujibiwa muna uhakika unachokiomba utajibiwa fa inna Allah la yastajibu li abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil ya Allah subhanahu wa ta'ala hajibi hajibi hajibizi atakayemuomba an dhahri qalbin ghafil na ilhali nja ni mwenye ghafla hajui yaomba nini hajui asema nini hajui anasema nini wala hatarajii muhimu ansoma kwa ulimi wake na kwa ndimi yake naam yatakiwa izingatiwe hilo wakadhalika katika adabu asiwe ni mwenye kufanya takallufu katika yale ambokuwa anayaomba asiwe na takalluf kuomba yale ambokuwa si ya kuombwa mtu akaomba afanye kuwa mtume itakuwaje na watu waomba maombi kama haya kwa lugha pasina kujua wallahu musta'an wakadhalika la muhimu ma baada baada ya mtu kuomba dua lake yatakiwa adabu azingatie na masharti minha at-ta'anni ukishaomba usiwe mwenye haraka usiwe na haraka na pupa pupa ya nini kutaka kuona nimeomba nimejibiwe fi hadithin an abi hurairah radhiyallahu anhu qala alayhi salatu wassalam yastajibu Allahu li ahadikum ma lam yadu bi ithmin aw qati'ati rahimin Mwenyezi ajibiza dua la mmoja wenu madam haombi jambo bovu aiyo maasia nam au katiati rahimi au aomba nam kukata kizazi muombe ambayo kuwa ni kuwapizana na kulana kulani wenzake nam au yastajila au akawa ni mwenye kufanya haraka Mwenyezi Mungu ajibiza maada mja si mwenye kuharakisha kuharakisha vipi kali wa mali sijali ya rasulullah kaulizo kuharakisha vipi kila mtu apenda kuona kuwa akiomba ajidiwe qali yaqul nimja kusema da'awtuka ya rabbi fala araka tastajib na kuomba mwanangu sikuoni ukinijibu la tastajibu ni mimi naomba sana maombi haya mbona hayajibiwi huku ni kuharakisha aiyo fayastahsir inda dhalika fayada dua mtu akiona kuwa ajibii basi akaacha kuomba kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hizi ni adabu baada ya dua takiwa mja awe ni mwenye kuzingatia yabakia nukta mwisho na hilo atakuzungumzia kwa kuwa ni mashhur al-ma'thur ayo au fil ma'thur ghina ya jamila hawaj katika yale ambayo yamekuja katika Qur'an adhiya za Qur'an na katika sunna ghina yatosheleza haja zako zote na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba bijawami kalim akiomba kwa dua ambazo zimekusanya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ni dua jani na inkuja katika Qur'an adhiya nyingi sana na rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada imekusanya mambo yote na mengineyo katika jumla ya dua hii itajia kikao khas kuhusiana nalo tarajia insha Allah baada ya mazungumzo haya mtu ajifahamu kuomba kwake ni kuomba ya watu aina gani na kuomba kwa misingi gani je aomba kwa kuwa ni nje ameumbwa na Allah akaomba pamoja kama alivyokuwa akiomba sikuwa waja wake kumwabudu au yaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hii ni sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala aitekeleza na atafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kurba kwake Allah subhanahu wa ta'ala la shaka sote tunayo mahitaji tunayo mahitaji kama tulivyotaja wala hatukatikii na kuhitajia kwake Allah subhanahu wa ta'ala basi kila mmoja azingatie ah, misingi ya kisheria katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na ndani inshallah tutakuwa ni kusimamia hapo